Сега ќе продолжиме со нашата тема. Всушност, мислев да зборувам за книгата на пророкот Данијел, за една пророчка книга, Библијата. Мегутоа, генерал конференција ми, ми ја смени темата. <laughs> Денешни пет минути ми ја сменија темата. Денеска, како што знаете, се случи нешто што до сега се правеше, како велат србите, иза кулиса, зад завесите. Но сега се направи отворен обид на адвентистите на седмиот ден да им се сервира екуменизам, преку градивото на саботната школа, или може би тоа некој ќе рече е само пробен балон, да се испита колку верниците се спанковци, а колку се, се уште будни, и дали е сега дојдено времето да помине, да поминат некои планови кои што одамна се подготвуваат. Како црквата Божја, која што јас, како што многу добро знаете, не ја поистоветувам со нито една деноминација, тој поим, но сепак во црквата се наоѓаат луѓето, верниците, кои што се народ Божи, како таа да подклекне и да се соедини со непријателот Божи и Христов во проектот наречен Нов светски поредок. Но, пред тоа би сакал да отвориме еден библиски текст и да го прочитаме, бидеќи според него ќе ја насловам денешната тема. Ке повекам да отвориме во Евангелието според Лука, Третото Евангелие од Новиот Завет единственото кое што не е напишано од Евреин единственото кое што не е напишано од очевидец на Христовиот живот на земјата. Значи, што ни кажува доктор Лука, а сепак во неговото Евангелие имаме најмногу детали од Христовиот живот. Значи, тој што не бил очевидец, тој ни дал многу повеќе детали, очигледно затоа што многу постудиозно ги испитувал изворите, многу постудиозно навлегувал во усмените и во пишаните преданија за Христовиот живот, како што самиот сведочи, и тие детали ги внесувал, ги уредувал во својото Евангелие. Така, уште кога Исус бил, значи, новороденче, бебе, што велиме во храмот, целата втора глава од Евангелието според Лука е толку долга како и првата глава од ова Евангелие, која, која, што, која што зборува за раѓањето на Јован Крстителот, што значи дека евангелистот Лука сакал да ни даде доста информации во врска со самиот почеток на Христовото овоплотување, на неговото раѓање на оваа земја, во овој свет. Значи, првата глава има 66 стиха, а втората глава има 52 стиха, но значи и првата и втората глава се доста долги. Во врска со Христовото представување во храмот, Значи, како новороденче, А, се извинам, јас грешев, Значи, јас грешев, да, да, да. 80 точно. Благодарам што ме поправивте, тоа е доказ дека не сте спанковци. <laughs> дека сте будни дека внимавате што зборува тој, што стои на катедра и дека како мудрите евреи <laughs> во верија проверувате дали е тоа така. Во случај, дали првата глава од Лука има 66 стиха. <laughs> Во втората глава, бидеќи од неја сакав да читаме стих, кога се зборува значи за Христовото представување во храмот како новороденче, ни се кажува за еден свет праведен човек во Израел, во Ерусалим поточно, во 25 стих од втората глава, че Лука 2.25, а во Ерусалим живееше тогаш еден човек по име Симеон. И тој човек кој беше праведен и благочестив, ја очекуваше утехата Израелова. И Светиот Дух беше на него. Во Стариот Завет Светиот Дух беше само на пророците. Значи, ако за некој човек се кажува дека Светиот Дух беше на него, тој имал исто толкава инспирација како и еден Божи пророк во Израел. Дори Новиот Завет ја отвара таа привилегија за секој верник, секој лаик што ќе се крсти со Светиот Дух, да го поседува Светиот Дух во една таква мера во која што би се споредил со помазаните пророци од Стариот Завет или би се споредил со некои помазани цареви кои што ја вршиле Божијата волја. Но за жал до нашата вера зависи дали ќе имаме таа мера на Светиот Дух или не. Сепак, Словото на Новиот Завет е верно. Оние што се крстени со Светиот Дух, тие дори за нив се вели дека нема да имаат потреба некој да ги поучува Познај го Господа, туку сите од мал до голем ќе ме знаат. Господ вели, преку Еремија, а тоа се цитира во Евреите 8 глава. Затоа и духот на пророќството, зашто зборува Откровение 12 глава, 17 стих, остатокот, и потоа 19 глава, и 22 глава, 5 стих, го имаат оние кои што се наречени Јованови браќа пророците, односно Духот на пророќството го имаат оние кои што ги држат сите Божии заповеди, а тоа не се однесува на деноминација, како што на адвентисти погрешно веруваат, туку тоа се однесува на сите верници кои што ќе бидат остаток и кои што ќе го имаат тие лично духот на пророќството, како што го имале пророците. Значи во таа мера, во таа мера која што, која што е исполнување на новозаветниот идеал, според кој сите од мал до голем ќе ме знаат, тие што се крстени со Светиот Дух, сите од мал до голем ќе ме знаат, никој од нив нема да има потреба да биде поучуван од некој свештеник или пастор или проповедник. Затоа што сите ќе го имаат тој дух во таа мера во која што го имале пророците. И сега, Симеон бил еден таков човек уште во времето на Христовото рагење, наречен и праведен и благочестив, И во 26 стих се вели, не му светиот дух му беше прорекол. Еве, еве, еве доказ дека овој човек го имал духот на пророќството. Овој човек не е наречен пророк, затоа што никому не пророкувал, немал таква мисија да, да биде испратен да му пророкува нешто на Божиот народ. Или на било кој народ. Но тој го имал светиот дух во таа мера во која што ги имале пророците. И нему светиот дух му беше прорекол дека нема да види смрт, додека не го види Христос Господов. Значи, тој имал една лична, приватна информација од надприродно потекло, дека тој лично нема да умре, нема да почине на оваа земја, сада дека не го види Месија, спасителот на светот. И сега, дали Месија, дали тој спасител можел да се препознае помеѓу и лјадниците бебиња што се раѓаат секој ден, по некој надворешен знак, се разбира не. Значи, само Светиот Дух и можел да му открие кога навистина се родил Спасителот и да го препознае меѓу сите тие бебиња, бидеќи во Јерусалим, секој ден се носеле бебиња на посветување. Секогаш кога ќе се навршаат 40 дена од нивното раѓање, се носат бебиња на посветување. Според тоа секој ден имате бебиња. Секој ден како што сестра Маре знае, секој ден се рагиат бебиња. <laughs> Секој ден има и погреби во поголемите градови. Сега, од сите тие бебиња, како ќе го препознаете Спасителот? И потегнато духот, 27 стих, дојде во храмот, па кога родителите го донесува детето Исус за да го извршат со него она што беше вообичаено според законот, тој го зеде во своите раце, го благослови Бога и рече, сега го отпушташ својот слуга во мир, господаре, според зборот твој, зашто очите мои го видува спасението Твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи, светлина за просвета на незнабоштите и слава на Твојот народ Израел. Колко интересни зборови. А Јосиф и мајка му се восхитуваа на она што се зборуваше за него, значи за Исус, за бебето. Па ги благослови Симеон, значи и нив. И рече на Марија мајката него. Е, сеф внимавајте на овие збори. Еве, овој е поставен за пагање и издигнување на мнозина во Израел. И е знак против кого ќе се говори. Ова беше стихот кој што сакав да го прочитам. Исус ќе биде знак против кого ќе се говори или може би не е добро е, преведен овој текст, бидејќи тука на грчки јазик се, се употребува само еден единствен збор, кој што, за кој што ние не имаме, ако употребиме еден русизам, може би, а, но често пати не го користиме латинскиот збор, контроверзен. Исус ќе биде контроверзен. Како? На кого ќе се противат? А, да, што значи контроверзен. Исус нема да биде некој кому сите ќе му посакаат добре дојде. Да Исус нема да биде некој кој што на сите ќе им се допадне. Да, <laughs> барем не на сите, мнозина и го сватиле како звезда. Факт е дека Исус бил популарен. Факт е дека тој што сакал да биде попопуларен од него, добил куршум во Нью-Йорк 1980 ли беше. Но, да, но, дали Исус бил за сите популарен? Дали Исус бил од сите прифатен? Самиот рекол, јас додев да донесам меч на земјата. Значи, тој го исполнил она пророќство, меѓу другото и со својата крсна смрт, што овде како кажал Симеон. Исус ќе биде контроверзен. Ќе биде некој против кого ќе се зборува, ќе биде некој или знак против кого ќе се говори. И затоа вели во наредниот стих, кога и се обраќа директно на Марија, а и тебе самата меч ќе ти ја прободе душата за да се откријат мислите на многу срца. С други зборови, не се надавај и ти, Дево Марио, на некоја голема популарност и слава, без, без страдањето и без тагата и без срамот кои што ќе дојдат и во твојот живот како резултат на Христовата контроверзност. И навистина Марија тоа го доживеала. Марија под крстот го доживеала она ранување, оној меч што ја пробол душата неизина. Па сепак, за неја имало утеха. Не било оставена сама, туку Спасителот ја доверил на грижа на својот возлюбен ученик Јован. Значи, Исус е контроверзен, Исус дошол да донесе меч на земјата и неговата вистина не е секогаш прифатена, сигурно не е од сите прифатена, нема никогаш да биде од сите прифатена, и неговата вистина знае и да сече. како овој меч што ја пробил душата на Дева Марија. Неговата вистина знае и да сече. Тој самиот се представил како оној од чие што уста излегува меч, остар од двете страни. Знаете, тој стихот од Откровението. Она втората голема пророчка книга во Светото Писмо. Зошто е неговото слово споредено со меч остар од двете страни? Истата таа вистина која што спасува, знае да сече. Истата таа вистина која што може да биде сладка како мед во нашите усти, може да биде горчлива како пелин, вели повторно откровението, во нашиот желудник, во нашата утроба. Вистината е контроверзна. И затоа нашата тема се вика контроверза. Жал, немам. Или, на македонски би било противословие. <laughs> Што се употребува се уште во рускиот јазик. Меѓутоа, ние имаме многу повеќе прифатено латинизми во нашиот јазик, па истите ги употребуваме во случајов контроверза. Е, па сега, да ве подсетам на материалот од петте минути. Дали сме секта или црква? Значи, денеска адвентиста на седмиот ден се обидува да докажат дека не се секта на следниот начин. Кој е тој начин? Најнапред, учествуваме на конференцијата на христијанските светски заедници. Ова не е многу јасно што се подразбира. И дека ова семејство не препознава како христијанска црква. Меѓутоа, малку повеќе детали не се кажани во следните реченици. Еден од писателите, Берт Бич, бил 30 години секретар на оваа конференција. Ако не знаете кој е Берт Бич, Берт Бич е човекот кој што во 1970-те години, кон крајот на таа деценија, на тогашниот римски папа му поклонил златна медаља му подарил златна медалја од името на Адвентистичката црква. Берт Бич? Мнозина, мнозина тој чин го толкува како сведочење на папа. Че некој отишел кај папата и му сведочи се. Му проповеда адвентизам. <laughs> значи, без да кажам нешто повеќе, меѓутоа Берт Бич е како личност доживеан во адвентизмот од страна на мнозина верници како оној кој што тогаш со таа златна медаља го направил првиот чекор на воведување на Црквата на Адвентистите на седмиот ден во екуменското движење. Како и да е, да почитаме нешто повеќе. Генерална конференција е застапена во конференцијата на американските црковни водачи, а веќе неколку години имаме етнички престаник во малиот управен одбор. Може би ова не е нешто поважно, меѓутоа забележите го ова. Лутеранската светска федерација она истата која што во 1998 година склопи договор и сојуз со Римокатоличката црква 1998. Во истата таа 1998 година објавила изјава во која се вели дека црквата на адвентистите на седмиот ден не треба да се смета за секта. Значи, Генерална конференција на адвентистите на седмиот ден докажува дека не е секта со тоа што се повикува на изјавата на Лутеранската федерација. Дали вие признавате Лутеранската федерација како авторитет кој што ќе каже што е црква, што е секта? Например, сите лутерани се, се сметаат за еретици и за секташи од страна на православните цркви. мислам дека од страна на католичката црква тоа сега не е случај, бидејќи таа 98 година склучиле сојуз <laughs> со Ватикан. Екуменски сојуз, токму лутеранската федерација. Тоа беше информација која што и тогаш ја збрувавме од катедра, која што беше објавена и во медиумите. Но што мисля сега за ова? Ова се до сега беше нешто христијанско. Лутерани ли, Берт Бич ли, американски црковни водачи и така натам. Исто така треба да додадеме дека сме прифатени како посматрачи или еквивалентни во Светскиот совет на црквите и другите христијански конференции. Да. Е, вака сега, јас би сегал да ве запознам со фактот дека така наречената организација Светски совет на црквите воопшто не е христијанска организација. Светскиот совет на црквите во своето членство, например на својата конференција во Камбера, Австралија, дали беше 91 година или 92, не се секавам точно, на, на нивниото е, собрание таму, конференција може да се нарече во Камбера, учествува представници не само на будизам, хиндуизам, шинтоизам и не знам каков друг изам, туку и представници на вуду и пагански религии, кои што на таа конференција изведува пагански вуду танци и ритуали. Се работи за организација која што не се занимава со тоа како да се обединат христијанските деноминации во некоја единствена црква, туку како да се обединат сите светски религии во една целина на новиот светски порадок. Би сакал да бидете еквивалентни, значи со иста вредност, како и вуду сатанистите, кои што членуваат во Светскиот Совет на Црквите. Исто така треба да додадеме дека сме прифатени како посматрачи или еквивалентни во Светскиот Совет на Црквите и другите христијански конференции. тоа сега следи капакот. Препознаени сме од страна на Обединетите нации како невладина организација втора категорија црквата на на седмиот ден. Па ја, јас кога што знам, црквата на на седмиот ден никогаш не била владена организација. Мегутоа, дали знаете кои се обединетите нации? Јас би сакал, видете, може би ќе бидам мостар, може би ова нема да му се допадне на мнозина, нема да им се допадне на мнозина. Но во октомври 2001 година, значи веќе пред цели 10 години, кога бев тогаш само во посета на Хартланд институтот во Соединетите Американски држави, беше прикажано едно видео на едно богослужение таму за тогашните студенти, од страна на пасторот Морис Бери, кој што само еден месец подоцна дојде и не гостуваше овде во нашата црква со неговите предавања за пророштвата на конкретно книгата на пророкот Данијел, иако се разбира спомнуваше и други пророштва од Светото Писмо. Сега, не е битно што тоа се прикажувало во Хартланд, бидеќи оние што ме познаваат барем последниве 4 години, знаат дека јас немам високо, високо мислење ниту за Хартланд институтот, или за било која организација или средина, која што не ја познава таа совршена слобода во Христа и која што се уште робува на некаков полулегализам во својот христијански живот. Важно е дека тоа што беше прикажено беше вистина. Тоа беше снимка од Генералната конференција на адвентистите на седмиот ден, одржана во Торонто предходната 2000 година. Значи, Генералната конференција, заседанието на Генералната конференција, во Торонто 2000 година, на која што присуствуваше представник на таа конференција, на тоа заседание, присуствуваше и од официјалната говорница, зборуваше представник на Обединетите нации. Значи, обидете нации го пикаат носот и во верските заедници. Не, само, не се занимаваат само со влади, со председатели, премиери и така натаму, туку и со верските заедници. Говорот што беше снимен и што јас го слушав и го гледав со своји уши и очи, од страна на овој представник на обидетите нации, Меѓу другото, ги флукчуваше во зборовите. Ние, се мисли на обидените нации, имаме план и сакаме да ги обединиме сите народи и да ги обединиме сите религии. Тоа беше кажено од страна на представникот на Обединетите нации. како може да се обеди на сите религии? Апостол Павле поставува прашање, дали може Христос да оди заедно со Велијар, едно од староеврејските имења за сатаната? Не со Велиар, Ранковски, <laughs> со Велијар. Дали Христос може да има нешто заедничко со сатаната? со вуду, со сатанизмот. Може би папата може да има нешто заедничко со нив. Тој ги толерира. Мегуто, дали Христос има нешто заедничко со нив? Затоа мене ми се допаѓаше начинот на кој што пасторот Морис Бери тука ги нарекуваше Обединетите нации од нашата говорница, катедрата во големата сала. Ова организација тоа нарекуваше Обединетите пагански нации. Но знаете што беше трагедијата? Трагедијата беше што во тоа исто видео тогашниот председател на Генералната конференција, доктор Јан Полсен, му се обрати на представникот на Обединетите нации и му порача, пренесете ги поздравите од страна на адвентистите на седмиот ден до Обединетите нации и порачајте им дека ние ќе се молиме за вас и за успех на вашите планови. Зборувајќи во името на сите адвентисти на седмиот ден, доктор Јан Полсен, тогашниот председател на Генерална конференција, познат инаку по делење цркви и по создавање расколи, например тука во Македонија и во Унгарија, исто така, зборувајќи во името, значи, од името на сите адвентисти на седмиот ден, и посака на обединетите пагански нации успех во нивниот план за обединување на сите религии и за обединување на сите народи. Знаете што? Јас би сакал да ја кажам оваа реченица, а ќе треба да продолжиме со оваа тема следната сабота. Но, ќе продолжиме следната сабота наутро, пред пладневниот дел од богослужението и тогаш ќе ги прочитаме библиските пророќства. Но јас се обркам до сите адвентисти на седмиот ден и сите кои што се нарекуваат со тоа име и кои што себе се сметаат за такви. Ако овие организации ви се авторитет за докажување дали сте црква или секта, тогаш за жал сте секта пар екселанс по втор па го кажам овој израз, бидеќи тоа е исто како да ще отишле кај вражалката во Ендор, кај која отишол цар Саул во својата депресија, или како што вели преводот на Джуро Даничич, да сте отишле кај Велзевул гадот Акаронски и да го прашате него како што постапил еден неверен израелски цар, и со тоа го разгневил пророкот Илија, што овој отишел да бара лек и совет од Велзевул гадот Акаронски. Да, во Библијата, паганските идоли се наречени гадови. И англискиот превод го користи зборот abomination, што одвратно, гадно. Гадо Акаронски, тој ли треба да ни каже која е Христовата црква? <laughs> тој ли треба да ни даде мерила и сугестии за тоа кој е црква, кој секта или нешто трето? Овде ќе прекинеме, но сакам да им посочам и на нашите слушатели и гледачи, а и вам овде, ако сакате нешто повеќе за темата црква или секта, Погледнете ги или послушајте ги четирите предавања под наслов Што е црквата? од септември и октомври оваа година, кои што можете да ги најдете на интернет во видео и аудио архивата на веб страницата adventmk.com За двете нема? За Значи, само adventmk.org. архивата и аудио архивата на adventmk.org. Ние ќе продолжиме следната сабота наутра со Божјето Слово, значи со контроверза втор дел.